Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, Օրվա հյուրը Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի երիտասարդ գործարար Արտյոմ Ջիվանյանն է։ Ճարտար քաղաքում Ջիվանյանների գերդաստանը ճանաչված գերդաստան է։ Ընտանիքի մայրը Իրինա Ջիվանյանը երեխաների կրթության ու դաստիարակության հարցում մեծ դեր է խաղացել։ Ընտանիքում խիստ հարգված է աշխատանքը, աշխատասիրությունը, սրտացավությունը, հյուրասիրությունը։ Նախքան Արտյոմ Ջիվանյանի գործարար կյանքի մասին պատմելը հիշեցի մի դեպքի մասին։ Տարիներ առաջ Սուրբ Ծննդի օրը մենք Իրինա Ջիվանյանից ճարտար մեկնելու հրավեր ստացանք։ Պարզվեց, որ հավատացյալ Մայրիկը որոշել էր օրվա արթիվ հյուրասիրություն կազմակերպել եւ հրավիրել համակարգացիներին։ Ասել կուզեմ, որ քաջացանոտ լինելով Ջիվանյանների Գերդաստանին մեծ ողջավորությամբ գործարար Արցախ հաղորդաշարի հյուրասենյակ հravirեցի Արտյոմ Ջիվանյանին, ով այսօր ղեկավարում է Նորաբաց Ջիվանյանս ֆուդ արագ սննդի կետը։ Գործարար կյանքի ճանապարով Ջիվանյանները երկար են քայլել։ Ասել է թե քաջատեղյակ են եւ գործարար ոլորտի հաջողություններին եւ անհաջողություններին։ Այսօր էլ նրանք զբաղվում են անասնապահությամբ, սակայն ինչպես նշեց երիտասարդ գործարարը, արոտավայրերի սակավության պատճառով չեն կարող զարգացնել այս ոլորտը, իսկ արաքսննդի կետը անհավատալի արագությամբ բացվեց։ Բացումն էլ տեղի ունեցավ Ամանորի նախորյակին դեկտեմբերի 28-ին։ Առաջին քայլերը գոհացուցիչ էին, իսկ առաջին հաճախորդները իրենց գոհունակությունը հայտնեցին Արաքսնունդի կետի եւ տնորենին եւ բոլոր աշխատակիցներին։ Մեր հանդիպման ժամանակ Արտյոմ Ջիվանյանը նշեց, որ սա սոսկ գործարարություն չէ, սա նաև հայրենասիրություն է, քանի որ բազում հարցականների մեջ մոլորված Արցախցին վարանում է ավարտել կիսակառույց տունը, բացել նոր արտադրամաս, իսկ Արտյոմն այն կարծիքին է, որ պետք չէ երկար մտածել, անհրաժեշտ է գործել, որ เป զի Արցախցին ավելի ամուր կանգնի հարազատ հողին։ Արտեմ ջան, ուրախ ենք ողջունել ձեզ Գործար Արցախ հաղորդաշարի շրջանակներում եւ սկսենք նրանից, որ բոլորովին վերջերս մինչեւ նոր տարին ճարտարում բացվել է Ջիվանյանց Food արաք սննդի կետը։ Բարև ձեզ։ Ջիվանյանց Food արաք սննդի կետը բացվել է դեկտեմբերի 28-ին գործում եւ առաջխաղացում կա, տեսնում եք այդ հերատեսությունը կա, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Արտյոմ, դուք երկար ժամանակ զբաղվել եք գործարար կյանքով եւ այս մեկը հերթականը արագ սննդի կետը սա ձեր գործարար կյանքի մի փոքր մասն է կազմում, այո, եւ մի փոքր հետ գնանք եւ պատմենք ինչով եք դուք զբաղվել նախքան։ Նախքան մենք զբաղվել ենք անասնապահությամբ, մենք մեր գյուղում ունենք խանութ, բայց հիմնական գործը անասնապահությունն է Ուղղակի արոտի պակասության պատճառով մենք չենք կարողանում, ասենք, այդ գլխականակի անասունները պահենք։ Հիմա որոշել ենք անասունները այս տարի որ հաջողությունների մասը վաճառենք, արդեն այդ Giovanni's Food արաքսննդի կետը, որ բացել ենք մենք, ուզում ենք խորանալ դրա մեջ։ Եվ տեսնում ենք հերանեկար կա, որ ասենք ամեն ինչ լավ կլինի եւ մարդկանց կողմից այդ արտահայտությունները լսում ենք մենք։ Այո։ Այո։ Մենք լսում ենք, որ ու ինչ լավ բան ստացվեց, որ այս բանը բացվեց, այս կետը բացվեց, ասենք քաղաքի մի մասնիկն է, որով մարդիկը պարտանում են։ Այո։ Հերանեկար կա, ես տեսնում եմ, որ ամեն ինչ լավ կնի եւ նաեւ մարդիկ թող իմանան, որ ամեն ինչ Արցախում իմ կարծիքով կյանքը շարունակում է եւ լավ կլինի, որովհետեւ ամեն մի այդպիսի քայլ անելով մարդիկ ավելի են իրենց վստահ ուզում։ Եվ մարդ կա տունակառուցում, մարդ կա, այսինքն կիսակառուց շենք ունի, ասում է ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Եվ այդ նաև միջոց է, որ մարդ տեսնի եւ իմանա, որ կարելի է իր կիսակառույց տունը կամ կիսակառույց շենքը շարունակի։ Ահա Արծում, ես նկարներով հետևում եմ ձեր Facebook-յան էջին եւ տեսնում եմ բավականին այսպես եվրոպական չափանիշներին համապատասխան մի կառույց է եւ նաեւ այն տարբերվում է մի քիչ ռադիոյն կնդիրներին մանրամասը ներկայացնենք։ Դուք այնտեղ եւ տեղում հաց եք թխում, եւ նաեւ քաղցրավենիք եք մատուցում, եւ նաեւ ուտեսներ եք պատրաստում ամեն մի բաժնի մասին։ Մի քիչ պատմեք։ Սկզբից մենք նախատեսել էինք մենակ ասենք հացի փուր տեղադրենք պոնիր մատնաքաշի համար, բայց դու տեսանք, որ նաեւ կարելի է արաքսանդի կետ սարքենք, ասենք խմորեղեն, տաք ուտեստներ, սալատներ, ու մաղալ կամ մեր մոտ, ասենք խորոված տարբեր տեսականի ունենք։ Եվ դրանց պահանջը կա ժողովրդի մոտ։ Պահանջը կա, ասենք մարդկանց մոտ ինչ պահանջ կա, դա մենք մաքսիմալ կերպով տեղադրել ենք։ Ու համաձայն եմ, դեռ կա որ կա, ասենք ազատ տարածք լինի, ելի կօգտագործեմ։ Բայց մի քիչ սեղմված վիճակը էլի հիմա մեր մոտ մենք հիմա մտածում ենք նրա մասին ոնց անենք որ ազատ տարածք գտնենք, ասենք այդտեղ ծավալը մեծացնենք, էլի։ Ինչի ծավալը կոնկրետ որ ուղղված։ Կոնկրետ նստելու տեղ չկա, մարդիկ նստեն, հաց ուտեն, բայց արդեն աշխատանքները գնում են, որպեսզի մենք այդ նստելու տեղը ստեղծենք, որպեսզի մարդկանց կարիքը բավարարենք։ Այսինքն, որքանով ես հասկացա, դուք պատրաստում եք, մարդիկ գալիս վերցնում եւ գնում են, այո, իրանք նախորդ պատվիրում են։ Այո, այո, պատվիրում են մեր ասած, ասեն ժամանակի հասկում մարդիկ գալիս վերցնում են, գնում եւ նաեւ առաքումներ անում են տարբեր գյուղեր, գիշի, միջև Մարտունի, միջև Ստեփանակերտ առաքումներ անում են։ Երկու առաջ անգամ Երևանից էին պատվիրում էդ է ուզում։ Հա, ֆոների հաց։ <laughs> Արակեցիք։ Չէ, իրանք ասացին, որ ժամանակա պետ այդ ժամանակի մեջ կասենք էլի կտեղեկացնեն։ Մարտուն զարակում ունեինք Գիշի գյուղից եւ մարտի գոհ է մեր ուտեսներից։ Միջև հիմա, ասենք, չի եղել, ասենք, մեկը որ դժգոհի ասի, ես մեկը վատ ասարկած, ես մեկը վատ, դա դες նորմալ է, ամեն ինչ լավ է։ Ինձ հետաքրքրեց նաև այն, թե նման սննդի կետում ինչ մասնագետներ են աշխատում։ Արտյոմը նշեց, որ փոքրինջը դժվարությունների առաջ կանգնեցին հրուշակագործության բնակավարում, այդ իսկ պատճառով մասնագետները վերապատրաստվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ցանկացա տեղեկանալ, թե ինչ հաճախորդներ ու պատվերներ են ունենում պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցները նույնպես հետաքրքրված են Ջիվանյանց ֆուդի թոների հացով, իսկ հրավերներ լինում են եւ Մարտունուց, եւ Հարևան գյուղերից։ Արտեմ խոհարարները նույնպես նախորոք պատրաստվել են, ասենք ինչ որ վերապատրաստում են անցել, այս հարցում եւս բծախնդրորեն եք մտածել։ Կոնկրետ խմորեղենի բաժնով մենք մարդ ենք ուղարկել Հայաստան, տեխնոլոգի մոտ, որպեսզի ամեն ինչ սովորի։ Եվ հաջող ստացվել մերթոնների մասնագետները իրենք իրանց միջոցով ստացան այնպիսի հաց, որ տենց ասենք լում է, էլի գործի մեջ լինում է, որ մի բան անելուց գալիս է մի հատ հաջող տարբերակա ստացվում։ Եվ այդ հաջող տարբերակով մենք մեր փորձան ունենք այսօրվա դրությամբ այդ թոների հացի մեջ, մենք շատ մաքուր աշխատում ենք այդ առումով որովհետև տարբեր տեղերից տարբեր բաներ ենք լսում, չեմ ուզում խոսել դրա մասին, բայց մենք աշխատում ենք մաքուր աղբյուրի ջրով, ալյուր, դրոշ եւ մեր հացը վստահ եմ շատ որակով աստացում։ Խմորեղենը, ասեմ մեր մասնագետը, ելի վստահ են, որ ամեն ինչ որակով է սարքում։ Տակ ուտեսների բաժնում մեր մոտ եղել է, ասեմ գյուղում, ելի փողր եղել, այդ բոլորը ստացվել է կոնկրետ խմորողինի բաժնով մարդը մողարկել տեխնոլոգի մոտ որպեսզի սովորի Երևան Արդյոմ կարելի է ենթադրել, որ ավելի շատ ձեր սննդի կետում հացն է պահանջված, հա։ Դեր չենք հասկանում։ Դեր բաշ չի, որովհետև ասենք դեկտեմբերի 28-ից մինչև առ այսօր մենք չենք հասկանում կարևորը ոմանք մարդկանց, որտեղ շատ մարդիկ կան, որ չգիտեն անգամ դրա մասին բայց մեզ պետք է մի ամիս ու կես երկու ամիս ժամանակ, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ ինչ է կատարվում։ Որն է գործարար կյանքի հաջողության գրավականը ըստ երիտասարդ գործարար Արտյոմ Ջիվանյանի։ Աստորեն ըստ նախնական արդյունքների եւ այս կարճ ժամանակահատվածում ձեզ համար հասկանալի է մի բան, որ այնինչ որ մտածել եք, ճիշտ եք մտածել, հա, եւ արդյունքները գոնե այս կար ժամանակահատվածում գոհացուցիչ են։ Հա, դրա մասին խոսք չկա։ Մենք գիտենք ինչ ենք արել, գիտենք ուր ենք գնում եւ գիտենք ինչ ա ստացվելու։ Բայց ամեն դեպքում առաջինը հաջողությունն է գործի մեջ։ Հետևողականություն, հետի որը կախված է մեզնից, բայց հաջողություն, որը կախված է Աստծո ցելի հաջողություն պիտի տրվի, որպեսզի մենք կարողանանք բանալ։ Քանի հոգով են Մենք աշխատակիցները 11 հոգի։ Դուք տնորինում եք, թե դուք նույնպես այնտեղ աշխատանք ունեք։ Ես աշխատում եմ, անգամ այնտեղ աշխատում եմ, օգնում եմ։ Լուլակյաբաբը ես եմ պատատում, որովհետև պետք է, էլի, ասենք մենք նոր բացված օբյեկտա, նոր բացված օբյեկտում, ասենք, ես գիտեմ մի քանի տեղ տեսած կամ էլի Հայաստանում են տարբեր տեղերում սպասարկման ձևը, ասենք, ես սպասարկում եմ, որպեսզի մեր հաճախորդները գոհ լինեն։ Գոհ լինելու համար էլ պետք է լավ սպասարկում լինի, էլի։ Լավ աշխատեք։ Շատ բարի, շատ ողջունելի է եւ գիտեք Գործար Արցախ հաղորդաշարի շրջանակներում ես հաճախակի եմ տեսնում, որ Արցախում մի տեսակ օր-օրի հատկապես պատերազմից հետո, հետ պատերազմյան Արցախում ակտիվանում է ավելի բիզնես կյանքը եւ սա կնշանակի, որ Արցախցին ամուր է կարճած իր հողին։ Դե այդ մասին մի քիչ չեմ կարող այնտեղ կողնորոշեմ խոսալու հստակ խոսեմ, դե չեմ ուզում ասենք ողջավորված ամեն ինչ ասենք sense sense sense, բայց ամեն դեպքում ես իմ տեսանկյունը ունեմ, ասենք եթե գումար կա, պետք է ներդրում արվի, ես ներդրումը այսօրվա դրությամբ անում ենք Ղարաբաղում հատկապես մեր քաղաքում ճարտարում որովհետև բիզնեսի մեջ եթե հերատեսություն կա դեմա ինչ իմանաս ու ինչ կլինի անգամ կարող է գնանք Երևան մի հատ բիզնես դնենք այդ բիզնեսը չարթարացնի չգիտենք բայց որի մեջ վստահ եմ այդ գործի մեջ ես ասենք ուզում եմ առաջնորդվեմ խնդիրը դրա մեջ է մենք անգամ կարող է մի հատ փոքր գյուղում մի հատ հերատեսություն լինի, ասենք այդ հերատեսնելու համար մենք այդ փոքր բանը տեղադրենք։ Մա սովորական 2-ով 2 մի հատ խանութ ունես, բայց պահանջը կա, դնում ենք։ Եթե պահանջը կա, մարդկանց կարիք կա եւ մենք սխալ չենք տեսել։ Մենք ճիշտ կողնորոշում ենք արել։ Ճիշտ ենք կողնորոշվել, որովհետեզի այդ գործողությունը իրոքից որ մարդիկ դրանց պահանջի ունեն։ Եվ արդյոմ դերևս վերջին հարցը մի փոքր խոսենք նաև առաջկա ծրագրերից։ Առաջկա ծրագրերից այն է, որ ասենք մենք պիտի ցավալը մեծացնենք մեր գործողությունների Ջիվանյաս ֆուդ արաքսանդի կետը մեզ չի բավարարում մարդկանց կարիքները բավարարենք էլի։ Պիտի իմանանք ինչով է ստացվում էլի, ասենք նստելու տեղ սարքենք, հետո մենք ուզում ենք մեր խանութի երրորդ հարկը պիտի կաֆե բացվի։ Այդ կաֆեն պիտի բացանք։ Հիմնականում դրանք է հա, շատ է գործերը պիտի կարողանանք հասցնենք։ Դե ինչ նոր ձեր սկսած գործում մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Հուսանք, որ այն հերատեսությունը, որը ակնկալում եք, արդեն կա եւ սա հաջողության կեսն է ինձ թվում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ամեն դեպքում ամեն ինչ լավ կլինի։ Իրոքից երկրի վիճակը չգիտեմ ոնց կլինի, որովհետեւ ոչ քաղաքական գործիչ եմ, <laughs> ոչ էլ տենց խորացված եմ, ոչ էլ տենց թեմաներ քննարկում եմ էլի։ Ուղղակի անում ենք էլի, ասենք ինչ կլինի կլինի։ Կարևորը հաջողությունն է, հաջողություն։ Ամենակարևորը հաջողությունն է։ Եթե հաջողություն չլինի, որ երկրում ինչ ուզում ես, արա տա խնդիրը դրա մեջ չի։ Խնդիրն ա մեջ դու հաջողակ ես թե չէ, այդ է հարցը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Գեր ժամանակակից կառույց, հարուստ մենյու Ջիվանյանց ֆուդի հաճախորդն ունի ընտրության լայն հնարավորություն։ Շատ շուտով այստեղ կավելանան նաև սեղաններ եւ մարդիկ հնարավորություն կունենան հանգստյան կարճատև պահերը ռացիոնալ օգտագործել։ Ժամանակակից ծննդի կետի հաճախորդը կկարողանա տեղում իր նախընտրելի ուտեստը վայելել։ Այսպիսով սննդակարգին եւ առողջ ապրելակերպին հետևող մարդկանց համար Ջիվանյանց ֆուդը շահեկան է բոլոր առումներով, քանի որ այստեղ ամեն ինչ անարատ է։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։